popullata jonë ka mbet pa fjalë të Allahut xhelleshanuhu. Edhe mendon që me vendimet e veta që shejtani ia sjell e shëron. Hin borxh shumë, masi që e sheh vetin që s'un del nga borxhi, thot mjekimi jem për këtë punë është vetvrasja edhe laj borxhin. Kur t'ju paraqiten problemet. Problemi nëse të paraqitet ty, durimin nuk e di. E ku e merr durimin, sabrin? Kush ja mëson sabrin? Kush ja jep gajretin? Allahu në Kur'an po thot inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Të nderuar shikues dhe të nderuar dëgjues të popullit tonë, po ju përshëndes me përshëndetjen më të shtrenjtë që kemi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot inshallah taala do të shtjellojmë disa biseda rreth një teme të cilën rrallë herë e kemi prekur jo vetëm unë, po edhe kolegët e mi Rrallë herë kanë folë për këtë temë. Kjo temë është një dukuri shumë negative në shoqërinë tonë, në gjithë ymetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe në popuj tjerë jo musliman, por në veçanti është edhe një dukuri shumë e shëmtuar, shumë një virus i keq dhe i mbrapsht. Ajo sëmundje është vetëvrasja apo vetëvarja, Apo njeriu me myt vetveten. Prandaj sot këtë inçizim që do ta bëjmë inshallahu taala, shpresojmë që të ketë vendin e vet në transmetim përmes internetit, përmes videokasetave, pra CD-jave. E inshallahu taala nëse u pëlqen edhe mjeteve të informimit që të jetë edhe program televiziv. për arsye se kjo sëmundje nuk shërohet lehtë, nuk shërohet me mjete çfarë po mendojnë disa prej intelektualëve të cilët diskutojnë shpesh herë në aspektin neuropsiatrik se si njeriun ta ndalin prej vetëvrasjes apo vetëvarjes. Prandaj kjo ka të bëjë edhe me diçka tjetër, Që Kur'ani Famëlart i jep një shërim adekuat. Pa dyshim se me siguri se mbi tetëdhjetë, nëntëdhjetë për qind Kur'ani e shëron këtë smundje negative e cila ka kaplua popullatën tonë. E që mund të ju them pasi që jemi në ngjarje dhe në rrjedha të kësaj smundje apo ta quaj unë vetë personalisht të këtij lloj virusi, se popullata jonë kohëve të fundit ka humbur shpresat për jetën e tyne, dhe ka filluar të bëjë disa gjeste ndaj vetvetes të cilat nuk i lejohen janë haram, nuk i lejohen nga ana Allahut Xhel-le Xhelaluhu që të ngutë procesin e vdekjes, të parakalojë caktimin apo exhelin Allahu që ia ka caktua e të ndërmerr nji punë të mbrapshtë e cila rrjedh nga hilet e shejtanit e të vijë deri te vetëvrasja apo vetëvarja apo me çfarëdo mjeti dhe metode që e, e kryen këtë proces i cili është faktikisht një krim ndaj vetvetes. Gjatë kësaj bisedeve, bisedes do të mbështetemi në argumente. Edhe nga jeta e përditshme, edhe nga faktorët se si vjen deri te ky proces, te ky akt, i mbrapshtë e i shëmtuar, i cili konsiderohet në parimet e fesë tonë islame si krim ndaj vetvetes, por edhe do të shofim rreth botës, rreth nesh se çka po ndodh. Po e përmendi një shifër tek shqiptarët, fjalën e kam vetëm tek kosovarët. Para dy viteve ka qenë kanë thy rekordin ata të cilët kanë qenë kriminelë në këtë lojë ndaj vetvetes, që mbrenda javës 7 ditëshe Tetë vetë e kan myt veten në Kosovë. Domethënë ia ka kemi ia kemi kalua me këtë smundje tragjike gjithë kontinentit të Evropës ku jemi popull i vogël e numri i vetëvrasjes është i madh. Meqenëse në disa shtete sidomos në ato të Skandinavisë ku standardi di jetësor është më i lartë se çdokund në Europë të atje ata kanë arrit Edhe më tepër. Mirëpo këtë javë ka qenë, ajo javë ka qenë më e shëmtuara në Kosovë që brenda shtatë ditëve kanë myt veten tetë vetë. Pra ndëgjues të nderuar dhe shikues që po na shikoni, njëkohësisht ju përcjell selam, ju ju përcjelli selam edhe përshëndetje të ngrohta prej meje. Hoxha Mazlumit nga Prizreni. Ë që këto ligjërata t'ua përcillni të gjithëve me qëllim që të ulet tensioni dhe kërcënimi ndaj vetvetes. Ndaj askujt tjetër, por edhe ndaj vetvetes, ngase është krim i pafalshëm. Allahi e shpëtoftë popullatën tonë prej këtyre gjërave. Ndodhi ka të shpeshta nëpër botë. Sipas shifrave që japin kohëve të fundit, Në botë, tetëqind mijë raste ndodhin në çdo vjet. Kjo është shifër katastrofike. Domethënë afër 1 milion në botë e mytin vetveten. Kjo është numër shumë i madh. Kjo ta shikosh ta llogaritish në kompjuter, në matematikë pra ta bësh hesab me një fjalë, ta llogaritish çdo 40 sekonda një njeri e myt vetën. Kjo është katastrofë. Prandaj për me e shiku pak më thellë këtë punë, këtë pikë, këtë smuje, duhet të pyetim vetveten. Kjo smuje kaq e përhapur ndaj vetvetes me vetvarje dhe me vetmbytje, me çfarëdo mjeti, shkaqet e saja, faktorët si vjen deri te ajo, mandej duhet me pyet Na si besimtarë musliman edhe ketë pyetje me e ba. Libri i Allahut xhelle xhelalu, Kur'ani, a e ka mjekua, a e ka shërua këtë smundje apo jo? Apo masi asht në rangun e dytë, pasi që shumë kush në këtë lami studion dhe analizon edhe mundohet Shkenca e neuropsikiatrisë që ta arrijë qëllimin apo kulmin që ta shërojë një herë përgjithmonë këtë smundje. Mirëpo kur jemi këtu para fjalës së Allahut xhelle xhelalu, Kur'anit famlartë, i cili po thotë se na çdo gjë kemi shpallë në Kur'an. Masi çdo gjë kemi të shpallur në Kur'an, Allahu xhelle shanuhu këtë smundje a e ka shpall, a e ka shërue dhe a, a ka mjekue. Sipas statistikave të Kombeve të Bashkuara, Bota kështu qysh po shkon me këtë smuje me shumicë, shihet se 450 milion vetë, 450 milion, e ndoshta edhe 500 milion persona, vujnë. prej sistemit nervor, i cila e cila i ngacmon me siguri me i çu deri te kjo smuje apo deri te vetëvrasja. Dhe se prej kësaj smuje, prej katërqind e pesëdhjetë pesëqind milionëve, shumic prej tyne nëdhjetë për qind jenë raste që bëjnë vetëvrasje, nëdhjetë për qind! Nga kjo smuje ban vetvrasje, me çfarë do qoftë vetvrasjen e ban. Prandaj duhet t'i themi të gjithëve, juve që po na ndëgjoni, edhe përmes juve intervenimet me incizime, përmes internetit, përmes mediave, mjeteve elektronike apo gazetave të shkruara, apo dhe TV-ve lokale apo nacionale, që t'i dalim krah Pavarësisht prej kujt po ju vjen kjo këshillë, kryesore t'i dalim krah popullatës që t'ia largojmë këtë virus apo këtë smundje. Janë disa shkaqe të cilat e rrezikojnë njeriun që të vijë deri te vetvrasja apo te vetvarja. Ato do të do të radhisin një nga një që mos vijmë që ta kuptojmë plotësisht cilat janë ato shkaqe, me qëllim që dikush të ndërmerr sulm kundër këtij virusit dhe mjekim që ta shërojë. Një, mosnjohja e ligjit Allahut. Popullata jonë ka mbet pa fjalë të Allahut xhelleshanuhu. Edhe mendon që me vendimet e veta që shejtani ia sjell e shëron Hin borxh shumë, masi që e sheh veten që s'un del nga borxhi, thotë mjekimi jem për këtë punë është vetëvrasja edhe e laj borxhin. Pra është kështu dobësia e tij, pra mosnjohja e ligjit fetar, mosnjohja e Kur'anit, Tu e ditë se a din çfarë dënimi merr ai që e vret vetveten apo e mbyt vetveten. Që më poshtë do t'i kemi me radhë çfarë dënimi merr, çfarë dënimi do ta godet ditën e Allah, ditën e Kiametit, ditën e gjykimit atë person që ban këtë krim të madh. Dy, Krimi i bindjes së gabuar, se vetvrasja është përfundim dhe qetësim nga çdo problem. S'ki të drejtë ta prekish, ai është emanet. Si po merr vendim kaq të keq muslimani në këtë pikëpamje? E jo vetëm muslimani, po edhe të tjerë. Unë njoftova këtu me një rast në Zvicër, ky incizim po ju bëhet prej Usterit në Zvicër afër Cyrihit. Unë njoftova gjoja një inxhinier i cili ka bën këtë tunelin e madh, këtu po i thojkan tunelit Gotard, shtatëmbëdhjetë kilometra i gjatë qenka, ka hi n' dy anët. E tash me vendim, me mendim që s'un do të arri, s'un do të takohen në pikën ku kam vizatua m'u takue, edhe pak i kam bet, kam mendua që s'un do të takohet, do të dështoj inxhinieria e tij, E ka myt veten. Kështu ndëgjova këtu në Zvicër këtë lajm. Sa më erdhi keq, subhanallah. Po dhe nëse nuk e ta, nuk takohesh, ja ma n'djathtë, ja ma n'shmajtë të takohesh, ja ma nalt, ja ma poshtë. Tani çilet pak, çilet pak, gërmohet pak, nxirret pak përnalt, e, e çka, që e mbyte veten ti. Tani ja qëllove drejt, Vetëm drejt qind për qind Allahu xhel-le xhelaluhu i krijon gjërat. Njerëzit mundohen me punue, mirëpo e bëjnë njerëz këtë, nga mosbesimi dhe mosbindja në Allahun xhel-le xhelaluhu. Tre, kushtet e vështira ekonomike apo politike shoqërore dhe ajo vjen. Si për shembull është papunësia, është pa gaulte, luftat e bëjnë të vetën e luftat, mandej, në luftë ka kësi rast e kemi rast për shembull në luftën e Uhudit, të cilën do të theksojmë pak ma gjërësisht, kur s'ka mujt me i durue dhimbjet e marra në, me prej plagëve, e ka myt vetë veten. Ka, ka thonë Pejgamberi, sallallahu alejhi ve selem, ai është në xhehnem, I kanë thonë, ja Resulallah, si është, si ka mundësi në xhehnem? Ka thonë, more, po merr pjesë në luftën e Uhudit. Kur kanë shku, kanë kqyrë, ai ka myt veten me thikë, e ka pre, për arsye se s'un i ka bartë dhimbjet që i ka marrë nga plagët e luftës. Papunësia e luftrat e, mandej, ndodh edhe dashuria, E don një femër, një vajzë, s'un e merr, çka bon e myt veten, punë të madhe po bën kjo. Ose edhe anasjelltas, ose edhe vajza e bon, e myt veten, tash me mjete të llojllojshme, me thika, me brisqe, me helmime, me lloj-lloj detergjentësh, çka përmbajnë thartinash, kiselinash, dhe ta mytë vetë veten, për shkak se s'un e ka marrë filanin, falanin, dhe anasjelltas. Apo për shkak të divorcit, shkurorëzimeve, dhe aty ndodhin këto gjëra. Mandej, katër, mos, për, mos pregatitja shpirtnore për përballimin e problemeve. Domethonë, ai ka hup faktikisht sabrin. Ai kur e ka hup sabrin, ai s'di ku të mbështetet tash. Te Allahu s'është mbështetur. Allahu po thotë ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, edhe mutawakkilun. Allahu do të mbështeten njerëzit e jo mbështeten në në dukuritë e jetës. Prandaj ndodhin këto shpesh e sot sot në vend se me ndërmarrë organet shtetërore këtë kët, smundje, këtë virus në mënyrë shumë serioze që me i dalë popullatës krah në çdo formë feja na mëson gjitha gjërat Vallahi ligji dhe kushtetutat që i shkruajnë vallahi s'japin asgjë. Ato ligje janë njerëzit që i shkruajnë. Ti më tregon ndonjë ligj që i flet shpirtit tënd. Ai ligj që i flet shpirtit tënd, ligjin kush e, e shpirtin kush ta krijoi dhe kush të dërgoi ty në barkun e nënës, Allahu xhalla xhelal. Atëherë duhet me lidh këtë shpirt që është dhuratë prej Allahut me fjalën e Allahut. E fjala e Allahut e mjekon shpirtin Allahut që ta ka dhënë. Allahu të ndihmoftë ty dhe mua. Prandaj sot nuk pritojnë, nuk hezitojnë, nuk kanë turp, çdo ditë në mëngjes, në mbrëmje, horoskopi. Shka je ti bik. Po ti shka je tarak. Ti shka je mëzat. Ti shka je dash. Ti shka je kërmill. Ti shka je akrep. Ti shka je gjarpën. Ai gjarpni e myt veten e akrepi e myt veten e dash je me horoskop na si të jetojmë me horoskopa a me toroskopa tamam e ka puna puna e popullatës tonë qëto mediat tona çdo ditë ki horoskop në televizor edhe çdo ditë ki horoskop e koroskop e bërllok nëpër gazeta që tjetë, dhe prej datës filan dhe datës filan, unë kam lindë sot pas kam me fitu, pas kam me marrë 20.000 euro, pas kam me fitu banesa mirë, kur s'e fiton atë, shka ban, masi s'i fitova pi ballkonit e gjuj veten, se horoskopi, merreni me mend, përpara i thoshim na horoskop, kur është një orë që s'punon, a kjo ora e mirë, jo, thojshim, e kam orë horoskop, Horoskop që zhgënjen e na me besu horoskopit e me besu si, si do të jetoj me horoskop. Mandej bëhen si faktor, si shkaqe edhe padrejtësi të mëdha. Zullumi njerëzve ndaj njerëzve. Tu i marrë borxh njëni-tjetrit, tu mos ja kthy, ja ngrit gjakun, stres, shpirt nuk i jep, Ai s'ka ku të mbështetet. Prandaj Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë keni kujdes prej zullumit. Inna Allaha har ka thënë Allahu e ka bë zullumin haram për veti. Ja ibadi ka thënë o robët e mi o krijesat e mia inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu un zullumin damin ja kam bë haram vetvetes ja kam ndalu Edhe juve jau kam bo haram jau kam ndalu mos i bani zullum njani tjetrit se ai zullumi çka shkakton te tjetri shkakton që dëm të madh shkakton presion stres te njeriu vjen deri te çmenduria vjen deri te marrja e vendimit deri te vetvrasja apo vetvarja e vetmbytja mbytja e shpirtit tij mandej tjetër është mungesa e Mungesa e vend kthimit dhe vend, vetë shprehjes shpirtërore. Shpre, vend prehjes, ku do mu, ku mu, dhe, ku do mu qetësu shpirti jot, ku do mu knaqë. Për shembull, qysh, prit, qysh e pretsh babën edhe nanën, kur të shohish. Baba edhe nana, qysh e pret evladin, kur të sheh. Unë shumë herë ju tham të rive edhe të vjetrive, ju sillnu ndaj prindve shumë mirë, Respektoni prindërit e juj ani neser mas neser ju respektojnë juve evlatë e juj e jo tash na ka ardh një kohë na volumin baba dhe nona po ja ul volumin zanit vet se djali ja ka çu volumin e tash të dy me i çu volumet çka ban zërin srrihet në shpi ani po duhet baba e nona me ja ul volumin se djali po ja çon volumin zërin pra e çka bahet kjo kjo është problem familjar e Allahu xhelle xhelaluhu na pshtoftë. Mandej vjen edhe e, mos angazhim i plotë serioz. Këtu po tham të drejtën edhe prej meje, e, e çuj veten si e, e, fajtor, mos angazhim i plotë edhe i neve, i hoxhallarëve. Që t'i vemë në vetëdije popullatën në këtë pikpamje lidhur me këtë krim. Domethonë, e bajmë na një, një, një përgjegjsi Edhe na hoxhallarët, sikur që thashë pak para edhe institucionet shtetërore që përmes neve nuk dalim me debatue në televizore në RTK, në KTV, në Istenie, hoxhallarët të cilët e njohin fenë islame, e jo disa që po na i qesin në televizor fallxhitë, sihirbazët po i qesin, po debatojnë në televizor. Po çuditem. Na e dim që ata kanë pare se e mashtrojnë popullin me hajmalia. Ai është në gjendje TV-në me pagu dy sahat me dalë me reklamu vetveten. Mirëpo pyte popullin që si pallavra bëjnë nëpër nëpër nëpër kretë Kosovën fallxhitë e sihirbazët e, e bahen tana të zezat nëpër popull, e institucionet shtetërore nuk marrin vendim definitiv që ta rujnë shëndetin e popullatës mos t'i lonë me devijue në aspektin e besimit, mos të kalojnë prej besimeve të vërteta në besime të kota, duke ju shkrue aty në ato hajmalia, tash hajmalia me kompjutera po ju shkrujnë, edhe po mendojnë që po e shërojnë popullin. Nëse hajmaliat na shërojnë, e vorrat, tyrbet na shërojnë, Atëherë pra mbyllni universitetet, mbyllni fakultetin, degën e psikologjise, degën e neuropsiatrise, degën e mjekësise, gjinekologjise, nëse, nëse po shërojkan njerëzit me hajmalia, po shërojkan njerëzit me, me të frymë, si farë falla të qit e të bon sihir, të qit pralla, atëherë duhet të mbyllen shkollat dhe institucionet shkencore. Prandaj kjo është një kërkesë personalisht prej meje që të kemi kujdes të gjithë së bashku në këtë pikëpamje. Mandej është si faktor gjithashtu mosinteresimi i udhëheqësve shtetnorë pra për luftimin e kësaj dukurie negative. Edhe ata duhet të marrin pjesë në çdo pikëpamje, domethënë le të shkojë kjo çështje në parlament le të diskutohet politikisht, le të merrje kahje politike Kush po e damton imazhin e popullatës tonë? Kush po e shkatërron vlerën e jetës tyne? Kush po i prish shpresat dhe ndjenjat njerëzore në shoqëri? Na vijnë neve nëpër xhamia, nëpër shpia na vijnë tu na thonë a dish me qit, hajt me qit, fall me qit. A shkrujsh hajmali, a s'shkrujsh hajmali, Po ndëgjoj po ju shkrujnë hallkit hajmalia me ka tre, katërqind pesëqind euro një mijë euro se une muj me të dhanë fëmijë ty e unë muj me të shnosh kështu me hajmalia koha hajmaliave po vazhdon në Kosovë koha hajmaliave po vazhdon edhe në Shqipëri edhe në Maqedoni kjo është kjo është marri turp është për neve Allahi na udhëzoftë të gjithve mandaj prej faktorve shkaqeve ka edhe Shumë prej njerëzve nuk kanë durimin e mjaftueshëm kur t'ju paraqiten problemeve. Problemi nëse të paraqitet ty, durimin nuk e din. E ku e merr durimin, sabrin? Kush ja mson sabrin? Kush ja jep gajretin? Allahu në Kur'an po thot inna ma yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Allahi ata që bëjnë sabër durojnë, u a jep shpërblimin pa llogari. Ai ka fukarallëk, s'po bën sabër në fukarallëk. Ka edhe zengjinllëk në pasuni, i thot shejtani tash ku ki me e çu këtë pasuni ti. Ku e çësh, ai vjen vet deri te vetvrasja te vetvarja, Allahu na rujtë. Mandej, si numër 11 nuk ka dyshim se në ndikim të dukshëm në disa raste kanë edhe xhinët, dreqnit. Shejtani ja bën vesvesen për me e marrë deri te ma e keqja e insanit. E bjer deri te qajo shkallë që njeriu merr vendim. Thotë ti çka ki me bon, ti i smunë kështu gjithmonë. Ti fukara gjithmonë ty nuk po të do kjo vajzë që e ke dasht ty nuk po të do ky djalë që e ke dasht ty të kanë largua prej shpis ty baba nona s'po të respekton ose ty evladi yt fëmijët e tu s'po të respektojnë shejtoni ban kësifar vesvesesh intrigash, dredhirash te mendja jote edhe vjen puna deri te ma e keqja, Allahu të pshtoftë ty edhe mu. Pra shkaqet e vetëvrasjes janë shumë gjëra. Mirëpo insha Allahu Teala, na përmes këtij incizimit që po bëjmë, insha Allah edhe na ja vëmë një tull apo një blok në në në kalan apo në në institucion i cili i jep vullnet e jetës I jep shpresë, për arsye se Allahu xhalla shanuhu në Kur'ani Kerim në surën An-Nisa në numër njëzet e nëntë thotë: "Wa la taqtulu anfusakum", Mos i mytni ju veten e juaj. Allahu ta ndalon ti ta mbytësh veten. Në çdo mënyrë, në çdo formë, në çdo ankesë, në çdo gjë, Allahu ta ndalon. I smund shumë, Nuk mundesh me qenë ti më i smundë se Ejupi alejhi salatu ue selam. Ejupi është zotëriu i durimtarëve, Sejjidu Sabirin, zotëriu i sabërlive. A mundesh me qenë krejt i smundë? Ejupi ka pas të shnosh vetëm gjuhën që i ka bo dhikër Allahun xhelle xhelaluhu edhe zemrën që ka met gjallë. E ti a je i smut aq? Çka ka thonë Ejubi? Kur i shejtoni ka shkua me i bo vesvese. Ka thonë o Ejub, ti me pas kon hak pejgamber, vërtet pejgamber, Zoti s'ta kish çua këtë smuje të madhe. Ejubi ka thonë o shejton, o dreq i mallkuar, nuk e din ti n'çfarë begatie jem kah jetoj unë. Thotë, Çfarë begatie po jeton ti? Thotë, Kam kënaqësinë e Allahut në shpirt. Kjo është harmonia, lumturia e jetës tënde. Të jesh i kënaqur. Bukë e kryp e kënaqësi, lumturi. Jo sikur disa po shkojnë e po rrasen në bankë, o rrasen dy milionë, tre milionë, o rrasen në bankë deri në fyt, bronka, banka po i thotë, hi borxh e fli dathun. Hi borxh e fli rahat. Ti mendo pak për veti, me hi në borxh, a flesh rahat borxha? Po ti ha bukë e gjizë e knaqu, o vla. Hi borxh e fli rahat. Qysh flesh rahat me borxh ti. Unë çuditem prej popullatës tonë, sa shpejt shkon e troket derën e bankës. Po mi dha 3.000 franga, 3.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro. T'i dha 10.000, po din qysh e m'i lajsh ato. ta merr shpinë ej ta merr pasurin e ti tani çka vë shejtani kësi far vezvese të çon Ejup i thot o pejgamber ti mu paskon hak tamam pejgamber zoti s'ta kish çu ket smuje ka dasht me e bë vezvese të dyshimtën profetnin që Allahu ja ka dhan Por jo, o shejtan, ka thënë, unë kam kënaqësinë e Allahut në shpirt, unë jam i lumtur. Gruaja vet i ka thënë, o burrë, lutju Allahut me ta hjek këtë shërim, me ta hjek vërtet këtë smuje. Shikone Ejupin çfar shembull ju ka dhënë o vllazën edhe ju oj motra. I ka thënë, oj grua, 70 vjet jetova i shnosh, më vjen marre, turprohem prej Allahut, Po sa më ka godit smuja, mos të baj durim sabër. Ka thënë le të bëhen edhe 70 vjet smuje, le të bëhen të bare, sa smuje, sa shnoshje, sa smuje, sa jetë të mirë, pastaj kam me ju lut Allahut. Ku e gjojmë këtë durim e këtë sabër? Prandaj Allahu xhalle xhelaluhu po thot për Ejupin në Kur'an, sepse Kur'ani ju shëron. Ka thënë pejgamberi jyt edhe jemi, Në dy gjëra kërkonie shërimin, për shpirt kërkonie shërimin në Kur'an, e për shnet kërkonie shërimin në mjaltë. Në mjaltë çohen katër milion miza bleta, katër milion, disa e kam lexu tetë milion bleta çohen fluturojnë, hulumtojnë, ty me ta bo gatshëm prej miliona luleve një kilogram mjaltë. Allahu me të shërua kush e krijoi ketë mizë ty me ta bon ketë mjaltë Allahu xhalla xhalalu atëherë i thot oj grua le të bohën shtatëdhjetë vjet smuje sa kam qenë i shnosh e tani do t'ja lypi Allahut shërimin Allahu po thot për Ejupin alejhi salatu wassalam Ni'mel abd, o rob i mirë ka qenë, innehu ewwab, gjithmonë është mbështet mua, inna wejadnahu sabira, na e kemi kriju Ejupin dhe e pamë se është shumë sabërli. Prandej edhe kur ka ba dua Ejupi, alejhis selam, me ju hjek kjo smuja ka thanë, Rabbi, O Zoti jem, inni messenni ad-durr, wa ente erhamur rahimin, shiko çfarë lutje ka ba, O Zoti jem, mu më ka godit një smuje, një e keqe, një zarar. S'ka thonë ma ke çu ti, që të ketë edeb, terbije, karshi Allahut. Allahu ja ka çu e Allahu ja hjek, mirëpo robi duhet të jetë me edeb, me terbije, me sjellje të mirë, me edukatë të mirë, ka thonë ja Allah, mu më ka godit një smuje, do të thotë, Ti s'ma ke çue se të thotë ti ma ke çue po i jep fajësi Allahut xhelle xhelalu mu më ka godit një smuje e ti je ai që je më i mëshirshmi krijus Allahu xhelle xhelaluhu ja ka largu smujen kjo është në historinë islame që mund ta lexoni biografinë e Ejupit alejhi salatu wasalam kjo te smuja kur është në pyetje po kur është në pyetje te vështirësia e jetës Ibrahimin alejhi salatu ue selam, a nuk e kanë mundue populli i vet pagan? Kanë pru vendim me e gjujt në zjarr. Pse s'ka marrë vendimin ky, sa s'më kanë gjujt mua ata në zjarr me e myt vetveten? Nëse ty edhe të gjykon gjykata me 20 vjet burg për një krim që ke bërë. Krimi mund të kompenzohet. Allahi mund të të fale. Vitet kalojnë, shkojnë, krejt kemi me kalu prej kësaj botës. Kur dëgjojsh filani n'burg e ka myt vetveten. Sikur që ndodhi me Miloševiqin në Hagë atje. Ishallah vërtet e ka myt vetveten. Bare. Kanë thonë s'e kanë thonë bile ishallah e ka myt. Edhe pse së besojnë, ndoshta s'e ka myt. Prandaj, kur të vinë puna kësi gjëra, duhet me i këqyr pejgamberët, Kurani, pse na i ka tregu këta pejgamberët? Çka kemi pas nevojë na me ditë Ejupi alayhi salatu wasalam çka ka bë? Ose Ibrahimi alayhi salatu wasalam, ose Musa. Musa alayhi salatu wasalam i ka ka thon in inna la mudrakun na zunë. I kanë thon kombi kombi Musës Musës i kanë thon Kur'an po thot ja Musa inna la mudrakun na zun ushtria e faraonit. Ai a s'kish mujtë me thonë për mos me u zonë gjallë myt me veti? Jo, ka thonë, inne maija rabbi sejehdin, inne maija rabbi, jo se Allah është me mu, Ai na sheh e na din. Ai ka me m'udhëzue tash, çka me bo? Kur kanë mbërri te deti, Allahu prej mbi shtatin qiell, i ka shpallur Musës, o Musa, idrib bi asakel bahr. Unë ty të vdes ta marr shpirtin edhe të ngre përpjetë. Musa është në tretin qiell, në katrin cilin qiell është. Te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shpërngulje, 100 djelmosha të Mekës, nga nga krejt fiset e Mekës, kanë vu djem të rinj që kur të dalë për shpërngulje, me i mëshue krejt ka një herë dhe krejt fiset e kanë myt, fisi i Beni Hashim s'ka prej kujt hakmirret. Jo, jo, jo, jo, s'ka kësi vendime, s'ka kësi vendime në islam, islami, le, islami o jetë, duhet me u përballua. Isa alej salatu selam, qëfar fukarallëk i ka pas? Thuhet, thuhet për Isën alejhi salatu selam, ka pas fukarallëk që ka pas vetëm një, një, një gjysë kore të kungllit, gjysë kungllit që ka pi ujë. Një gjylpanë që ka qep rrobat edhe një krahën që ka kre flokët dhe ka kre mjekrën. Mandej ka met edhe pat, ose e ka harru e ka pi ujë me grushta, e ka gjujt, e ka harru e ka, i ka lëmu flokët dhe mjekrën me gishta, edhe atë e ka gjujt, ka met vetëm një gjylpanë. Fukarallëk. Vorfni, mirëpo ka jetu i mshetur te Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu po thotë për ta, na e kemi ngritur Isën. Edhe aty po thotë, inni muteveffike ve rafi, rafi, ve rafiuke ilejje, unë ty po të vdes edhe po të ngre, po të bie te unë. Isa është në qiell, nuk o i vorrosëm në tokë. Isa nuk është i vorrosëm në tokë. Ka me zbrit para kiametit, prej shenjave ditës kiametit. Isa ka me u ringjall në tokë, në ftyrë të tokës. Ka me punu me sheriatin e Muhammed sallallahu alejhi wasallam me Kur'anin, mandaj ka me vdek si gjithë njerëzit që kanë vdekur. Prandaj ta kuptojmë fenë tonë edhe të ecim përpara, mos të harrojmë se kështu janë disa prej faktorëve që ua lexuam e që sëmujat e tyne janë të mëdha, mirëpo në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë Nuk lejohet muslimani që ta bëjë këtë krim ta mytë veten apo ta vret veten, me çfarëdo forme qoftë, apo çfarëdo halli dhe gjendje të ketë. Prandej duhet me fol shumë që popullata le ta dijë, krejt popullata, që kur ta godit një kësi lloj goditje, ai është i pregatitur dhe i gatshëm. Prandej Allahu xhelle xhelaluhu në sure po thotë, në suretun Nisa ajetin tridhjetë, Wa man yaf'al dhalika udwanan wa dhulma. Kush e bën vetëvrasjen pra nga armiqësia që ka ndaj vetvetes dhe zullumin që po i hin hak vetvetes, fa sawfa nuslihi nara, për sebep asaj kena me e fut në xhenem. Nuslihi nara e futim në zjarr të xhenemit. Wa kana dhalika ala Allahi yasira. Për Allahun është lehtë me të fut në xhehenem. E prandaj kupto këto, Allahu po thotë fe sevfe nuslihi nara, do ta futim masi ta bëjë këtë të keqe, do ta fut, futim në xhehenem. Unë një herë në një rast kur shkova në pamje, me një pamje, njëri kishte mbyt veten, e shkuam ta ngushllojm. Me ngushllua. Unë kisha thënë gjatë ligjëratës aty në atë konak, Ka ba një krim. Ka ba krim ndaj vetvetes. Më kishin keqkuptue popullata, Hoxha ka thënë ka ba krim. Pse çka ka ba? Sadaka? Mos ka dhënë zeqat. Po krim ka bo, po çka ka bo? Jo pse me thonë hoxha ka bo krim. Po çka me thonë hoxha? Ka maru tatli. Baklav ka ndreq. Subhaneke ja Rabbi. Subhanallah. Ai ka bo krim, të pafalshëm ka bo krim, ndaj vetvetes. I ka marrë në qafë prindër, e ka marrë në qafë e vllatë, e ka marrë në qafë, i ka dhonë vijë t'keqe edhe rrethit, shoqërisë tyre, i ka dhonë vijë. Prandaj dëgjoni disa argumente prej pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po ku po thot në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu po thot hadith që e transmeton Imam Muslimi. Po thot men qatala nafsahu bi hadidatin Kush e mbyt vetin me një hekur, hekri, hekuri në dorën e tij ka me qenë ditën e Kiametit në zjarrin e Xhehenemit me e myt veten pa ndal, pa ndal, pa ndal, gjithmonë. Wa men sharibe summen ose pin helm, ose e mbyt veten me diçka tjetër, e gjun veten pi dikujt, Ashtu ka me kon zjarrm xhehennemit pa ndal edhe ka me u denue me të njëjtin dënim për gjithmon në zjarrm xhehennemit. Wa men teredda min jebelin fe katele nefsehu fe huve jeteredda fi nari xhehennem. Ose e gjun vetin pi një vendit nalt, pi një ndërtesës nalt, pi një bjeshkës nalt, edhe ajo ka me e gjujt në zjarrm xhehennemit veten pa ndërpre e kështu me radhë. Mandej, një gja me dit, Falemma hadarnel kital, kur erdhëm n'luft, po thot, ai njeri po lufton, po lufton fort kundër armikut. Ja Resul Allah i kena thonë, ai po lufton kundër armikut që the ti për to është prej zjarmit xhehnemit. Kur kanë shku, kanë pa mas luftës, ka, ka, që ka thonë pejgamberi është prej xhehenemlive, ka thonë ja Resul Allah e pamë se e kish myt veten, për arsye se nuk ju ka ba sabër durim dhimbjeve që ka marrë nga luftat që e, e, e, e treguam ma herët. Prandaj o vlla dhe oj motër, fe nefs lejset Mulken li sahibiha wa innema mulk lillahi subhanahu wa taala. Shpirti nuk është pronë kapitali yt. Shpirti është kapitali Allahut. S'ki të drejtë me e dëmtu. Po e dëmtove e në xhehnem gjithmonë. Pa hak, pa të drejtë, askënd s'ki drejtë me e dëmtu. Askënd, jo vetëm vetveten, askënd tjetër s'ki të drejtë. në Isra dhe Mi'raj, kur ka bo Isra dhe Mi'raj me Xhibrilin alayhi salatu wassalam, e ka pyet, ka ndëgjuar shushurimën e lapsave të pendes. Ka thonë ja Xhibril, ç'është kjo shushurim? Ka thonë ja Resulullah, kjo është shushurim e melekëve. Çka bojnë me këta? Shkruajnë caktimet e krijesave të Zotit deri ditën e Kiametit. Prandaj, mos u ngut, mos bën axhele, mos u ngut me dalë para caktimit të Allahut Xhelle Xhelaluhu. Për këte, në disa hadithe, në disa thanie të cilat i theksuam edhe një dy po i theksojmë, që të vim ka përfundimi, inshallah, pozitiv, Allahi e udhëzoftë popullatën tonë, ja rabi, e udhëzoftë përmes neve, e udhëzoftë përmes diturisë së tyre, e udhëzoftë përmes shkollimit të drejtë. Thot një prej transmetuesve është Xhundub, Allahu qoftë i kënaqur me të, po thot Allahu xhalla xhelaluhu Allahu xhalla xhelaluhu e ka msu Resulullahin sallallahu alaihi wasallam që thot se ai njeri që e mbyt vetveten për një për një prej faktorëve të cilat i përmendëm pak para, thotë robi im vetveten e tij me duart e veta e çoi ka dënimi, andaj do t'ia bëj haram xhenetin. Allahi po thot për robin e vet, robi jem me duart e veta e çoi vetin ka dënimi, ka azabi, Xhehenemit, prandaj do t'ia bëj haram xhenetin, do të futet në xhehenem. Inshallah Allahu xhelle xhelaluhu na shpëton. Dhe në një hadith tjetër të Ebu Hurejres të cilët i përmendëm pak ma përpara, që e shënon gjithashtu Bukhariu, i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wa sallam ka thonë, Kush e var veten me kanop tash po nish kur po nish në mal ka shku ka var veten dikush ka hyp në tavan e ka var veten dikush në podrum e ka var veten po ai do të dënohet me zjarr të xhehenemit me varje herë pas here, ose e ka mytë veten me thikë, do të dënohet në zjarr të xhehenemit me mbytje me thikë herë pas here. E unë në një rast shumë konkret, po ju tregoj ku isha i pa tekst, nuk disha se si t'i përgjigjem nanës së njanit i cili e ka bon këtë keqe, më tha, o hoxhë, o i nderuar, Po të pyti si vllaut, si, si djalin tem po të pyti. Më trego, ku e ka vendin djali jem në ahiret. T'i tregoj drejt, apo ta shtremoj përgjigjen, oj motër, bën sabër, sabër li e thashë, bën sabër, lutju Allahut hajr për evladin tënd, lutju Allahut, Allahi ka n'dorë, Mirëpo djali yt sipas gjitha, gjitha argumenteve është në xhehenem. Kur ka ndëgjuar Resulullahi sallallahu alejhi ue sellem një herë në kohën e vet për një musliman që e ka myt vetveten nuk ka marrë pjesë në varrimin e tij as nuk nuk nuk ia ka falë namazin e xhenazës tij As nuk e kanë vorrosë në vorrezat e muslimanëve. Me keqardhje po them para juve dhe para gjithë atyne që do të na dëgjojnë, sepse pastaj do të komentohet kjo fjala ime, e di, e kam parasysh, a bën a s'bën, do të pyeten hoxhallarë të tjerë, e, e mifti, e të, e, e të ngjajshëm, që çka tha filan hoxha, na hoxhallarët kemi gabim se kur në një njeri që ka varë veten, edhe shkojmë e lajmë, edhe e fusim në qefin, edhe ia falim namazin e xhenazës, edhe e varrosim në varreza të muslimanëve, edhe bëjmë dua Allah bën rahmet, edhe shkojmë ia bëjmë të shtatën e të katërdhetën, e krejt këto po them me keqardhje, këto ndoshta po na prekin te xhepi pak, e hajt mâ, ashtu e ka thy qafën, na nxjerrim naj grosh në këtë pikë po. Po nëse nuk e bëjmë na qeta, Ndoshta do të ndalet sëmundja, pse ai kur të marrë, do me marrë një vendim të tillë, thotë hej, a di çka jam tuj bo unë? As s'më lajnë, as s'më falin xhenazën, as s'un hi n'xhenet, çka folëm deri tash. Do të m'dënojë Zoti me xhehenem. Çka bëhet për mua? E thotë, jo, nalu, stop, i bëj sabër këtyne gjitha të këqijave. E lusim Allahun xhelle shanuhu o dëgjues të nderuar dhe o shikues të nderuar, na ndihmoni në përhapjen dhe predikimin e fjalës së Allahut xhelle xhelaluhu. Bëni sabër para të gjitha të këqijave në dynja, nuk jeni ju vetëm që sprovoheni, janë sprovue të dashurit e Allahut pejgamberet të cilët e kanë pas sprovat ma të mëdha dhe ma të forta se na. Allah ja udhëzoftë popullin tonë. Allah ju udhëzoftë juve. Allah ja udhëzoftë evlatë fëmijët e juj. Allahu jau nderoftë prindërit e juaj Allahu e udhëzoftë gjithë ymmetin e Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem na udhëzoftë edhe neve të gjithëve shqiptarëve në në fund ju falënderoj shumë Wassalamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh.